emocioi estas contagiae. Estas conata facto che se iu homo convivas longan tempon con alia homo trapassanta grandan suferon, tiam la unua fine iom suferas cune. Se la suferanto comenzas plori dum interparolo, tiam anca la auscultanto eble emas plori citiu fenomeno estas despli frappa se inter tiui du homoi existas relatoi de amicetso au estimo. Tamen, medicinistoi nun tempe profunde studas tiun fenomenon cae el trovas che ne temas simple pri ordinara consentemo. Effective, multe personoi povas malsanigi protio kion oni nomas emocio contagio. Gi estas ia adapta reago kiu okazas subconscie. Kiam homoi imitas mienoin, gestoin, cae corpain sintenoin de aliei homoi, kio conducas al ia speca convergio de emocioi. Faculoi en la Universitato de Montrealo en Canado clarigas, same kiel iui homoi estas pli inclinai capti viruson pro proxima contacto, aliei estas pli emai capti la emocioin de homoi circaue. parte sentemai al tia contagio estas maliunulo tia e de emozio contagio montrigis qui la play forta factoro qui contribuas contribua sal psica stresso en esploro farita cun maliunuloi, nulloi qui estis al frontantai ian malfacilan situazion Homoi pli sentemai al tia contagio estas sub risco prescau dec oble pli granda de anxio au anxia depressio, compare con tiui cui ne estis tiel sentemai. En detala studajo pri maliunulloi en Canado, montrigis che tendenso al emozio contagio estas la cefa elemento relate al stressai profiloi. Faculoi venis alla concludo che intervenoi nome programoi por helpi tiaen homoen al fronti emozio contagion, estas valorai cae efficai. Por tio oni celas pli bonain sociaen contactoin cae trinadon por regado de emozioi circaue. Oni devas pristudi exemple la emozian staton de la socia medio, ne nur la individuan sintenon. Se ambau flancoi de la problemo trovigas en malbona stato, tiam la risco de mensa malsano estas considerinda. Estas eble instrui la homoen pli efike vivi inter la positivae cae negativae frapoi de emozio contagio. Temas pri e aspecto de psicoeducado pri tio fenomeno. Oni povas trouve strategio in por afronti emozion ki in oni ensorbas de alia homo. La alia flanko de tio curiosa psicofenomeno, estas la positiva. Se homo gaie ridas apud alia homo tiam anka la dua e ridi ec nesciante la cialon. Faculoi opinies che ancau positivae emozio contagioi ocasas. Profiti de bonai emozioi povas bonfari alla sano cae faciligi la vivon. Restas do la demando. Ciu dependas de ni electi inter bonai cae malbonai emozioi, kiui rondiras circaue